قالوا جزاء من وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين सदो अलाज़ी हाणे अठ अठ नंबर نمبر त वलमा दख़ल अमर होम अबूम जॾहिं हू दाख़िलु थिया जहिड़े नमूने सां हुननि जे पीउ हुनखे हुकुम कयो मिन हयसि अमर अबूम मा युगनी अनो मिन अला मिन शन हुनखे का बि शइ बचाए न सघी टाड़े न सघी हुन सां जेका अलाह वटां थियणी हुई इला हाजतनि फी नफ़्स याक़ूब कज़ा सवाइ इन हिनजी जो हज़रत याक़ूब अलाम जे नफ़्स में दिलि में का ॻाल्हि हुई हाणे नफ़्स हिते माना बि हुते नफ़्स पढ़ियोसीं अॻु में त नफ़्स नफ़्सी इन नफ़्स अमारतुनि अमारतुनिसू हाणे उते नफ़्स जेको आहे सो दिलि में जेको शैतानी वस वसो इहो हुकुम हो हिते नफ़्स जेको आहे सो दिलि जो दिलि में जेको हुयो जेको ख़्यालु हुयो हुन हाणे अचनि तफ़सी तफ़सीलनि में आहे त हिकिड़ो नफ़्स मुतमाइन आहे जेको सुठे में सुठो हिकिड़ो नफ़्स लवाम आहे जेको नफ़्स जेको आहे सो मलामत थो करे हिकिड़ो नफ़्स जेको आहे सो उभरियो नफ़्सी ॾिन्सल अम्मार थी नालो अमार नफ़्स अम्मार आहे अमार आवा जेको बुछ आहे हुकुम थो करे सो टे नफ़्स इहे जेके आहिनि मशहूरु पर हिते हिते नफ़्सी माना दिलि आहे जेको दिलि में हुनजे हुयो जेको ख़्याल में होसि त हीअं थींदो उहे मतिलबु त इलाह इला उनजे लाइ कुझु कई को तरीक़ो माण्हू रिथ करे थो पोइ man propose and God dispose माण्हू जे मन में हिकिड़ी अलाह जे मन में बि ईअं मतिलबु चइबो आहे ईअं अल अलाह जे दिलि में बि माण्हू चाहे थो त हीअं थींदो पर थींदो वरी ॿिए नमूने सां पोइ अलाह हुनखे पंहिंजो दिलि में हुई का ॻाल्हि उहा हुन पूरी कई कदा हुआ कदा हाणे त कदा हिते पढ़ीसूं अॻु में बि कदा पढ़ीसूं त ख़ुदि लज़ी आमर फी तस्तफ़ थी आहे यूस इस्लाम हुनखे चयो त तव्हांजो जेको ॻाल्हि जंहिंजे तव्हां पुछी आहे उहा कज़ा थी चुकी आहे यानी उहा अलाह ताला वटि प्री डेस्टिन आहे उहा ईअं थी वई आहे माना लोह महफ़ूज़ में तव्हांजे मुतलिक़ ईअं लिखियो पियो आहे सो ॼण मूंखे अलाह ताला पंहिंजे वही सां पंहिंजो जबई इस्लाम जे नमूने सां जीअं बि अलाह ताला हुनखे ॾिनी आहे ख़बर इहा ख़बर उन मामले में कदा ऐं क़दर जी ॻाल्हि हिते जेका सो हुन पंहिंजी पूरी कई कदा माना पूरी करणु हीअं जेको कदा आहे माना पूरी थी थिए ॻाल्हि त हिते याक़ूब अलाम दिलि में का ॻाल्हि हुई त हिन ते मथां नज़र लॻी वञे हली इहो मतिलबु त मुफ़सर झंगणो चवंदा आहिनि त सुहिणा आहिनि वज़ीर आहिनि ऐं हिमत वारा आहिनि ऐं कदा वारी छा छा मतिलबु अहिड़ा हूंदा सोना जो मथां नज़र लॻी वञे या मथां माण्हू चवंदा भई जासूस आहिनि ऐं वरी पकिड़े कैद में कनि या छा मतिलबु त खतरो माण्हुनि खे महसूसु थींदो त बि ॿधी उहे वीहारे छॾींदा त मथां इन करे का नज़र न लॻी वञे या ख़तरो न थिए को हिननि खे त हिनखे ख़्यालु हो त को मथां थिए त इन करे हिनखे रथ ॾिनी आई त ईअं अलॻि अलॻि मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि खां वञिजो मुख़्तलिफ़ दरवाज़नि खां छो छोजो पहिरें दफ़े बि ईअं चयाईं तौरात में ॼणा आहे त पहिरें दफ़े ईअं चयईं हाणे ॿिए दफ़े छो जो असां हज़रत याक़ूब इस्लाम खे हाणे ई मिलूं था स्टोरी जे मुताबिक़ इते हुन पहिरियों दफ़ो त असां ॾिठो कोन यानी तौरात पंहिंजो क़ुर शरीफ़ जे स्टोरी मुताबिक़ त बसि यूस विया ॿाहिरि पहुची विया हला असां उतां ई ॼण ॾिठोसीं हुननि खे पोइ तव्हां कीअं कीअं याकूबल मोकिलियो हूंदो ज़रूरु हुनखे को मश्वरो ॾिनो हूंदा ई सफ़र में हीअं कजो सफ़र में हीअं कजो हीअं कजो अहिड़े नमूने सां हलिजो अहिड़े नमूने सां उथिजो अहिड़े नमूने सां वेहिजो सलाह मशवरा ॾिना हूंदा पहिरियों दफ़ो हाणे छो जो असीं ॿियो दफ़ो जेको आहे मोकिले थो तॾहिं था असीं ॾिसूं तॾहिं उहा ॻाल्हि ॾिसूं था जेका हज़रत याकूब अल सां वरी ॿीहर हुनखे चवे थो ईअं खणी सम्झे त जंहिं ॿीहर चवे थो पंहिंजे पुटनि खे त बाबा हीअं कजो हीअं कजो अहिड़े नमूने सां वञिजो अहिड़े नमूने सां हीअं कजो त उहा ॻाल्हि हाणे असांखे ॾिसण में अचे थी पढ़ण में अचे थी फ्रांसी में लिखी पई आहे असां उतां हींअर मालूम थी थिए ईअं इन माता ॼण असीं हुन सां गॾु आहियूं इन हिन माना छा मतिलबु वाकी छो पाण गॾु आहियूं पर मतिलबु हिकिड़ो तख़ल आहे हिकिड़ो दिमाग़ु इंसान जो सोचे थो भई हज़रत यूस वल यकीन अॻियां पियो हले ई काफ़िलो हले पियो हीउ पहुतो आहे हिते पहुतो आहे हज़रत यू आख़िर सां ॻाल्हाए पियो हाणे क़ुर शरीफ़ शायदि बि इहा ॻाल्हि ॾिए पियो त असीं पढ़ूं पिया त मतिलबु त माण्हू जो एतिरो तकुलु हुजे जो मतिलबु ईअं न को असीं पथर आहियूं असांखे सम्झ में का ॻाल्हि कोन थी अचे ज़हन में जे असांखे का ॻाल्हि वेही कोन थी असीं ॾिसूं कोन था त छा थींदो हूंदो छा थींदो त ख़यल असां पंहिंजो इस्तेमालु कयूं कोन था ज़बान वारी लफ़्ज़ आहिनि जेके हेठि वञनि कोन था न को दिलि में न को दिमाग़ में तव्हांजो इहो हिकिड़ो रुगो ज़बानी ॾे वठि थी वई हली तव्हांजो ख़रीदे फ़रोख ज़बान ई पर दिलि सां माण्हू हुनखे हंधाए सम्झे विञाए विञाए माना विञाइण न पर विञाइणु विञाइणु माना उनखे सोचणु सम्झणु हुनजी माना कढणु हुनजी माना त अहिड़ा ज़रूरी आहे त माण्हू जेको क़ुर शरीफ़ पढ़े थो उहो फ़िक्रु करे तदबरु करे अफ़लाहियत दबरु नल क़ुरान अलाह ताला जो हुकुमु आहे त क़ुर जी ॻाल्हि ते तदबर छो नथा करियो सोच वीचार छो नथा करियो सम्झो सोच वीचार करण जो तरीक़ो हुकुमु आहे अलाह ताला वटां इन करे माण्हू सोचींदो भई हज़रत याक़ूब अलाम छा पियो चए हरत यूसुफ़ छा पियो करे काफ़िलो जेको वञे पियो सो छा पियो थिए हिकिड़ो पंहिंजे तखयल में हिकिड़ो पंहिंजे दिमाग़ में ॿियो ई छो जो हिकिड़ो हिस्टोरिकल इवेंट आहे यानी रियल हक़ीक़त आहे जेका थी गुज़री आहे पर छो जो अॼु खां टे हज़ार चारि हज़ार साल अॻु में गुज़री आहे असांखे मतिलबु त हुनजो हिकिड़ो मुबहम ख़्यालु आहे जेको को कराशी में बि आहे तौरात में बि आहे भई हीअं थियो हीअं थियो हीअं थियो पाण सॼो असीं उहो जेकॾहिं असीं उन्हनि शहरनि जा नाला वठंदासीं उन्हनि माण्हुनि जा नाला मतिलबु लॻंदा भई इहो ॾिसंदा भई हक़ीक़त ईअं कोन असीं सिंध में वेठा आहियूं कहिड़ी ख़बर अथव भई किनार में छा किथे किथे आहे किनार कहिड़ी दुनिया में आहे ऐं इहो हैब्रून किथे आहे दुथान किथे आहे पंहिंजो मिस्र किथे आहे छा आहे त इन लाइ ज़रूरी आहे माण्हू पंहिंजो तखील इस्तेमालु करे ऐं अॼुकल्ह जो इल्मु जेको आहे मौजूदु आहे गूगल तव्हां वटि मौजूदु आहे हिन में क़ुर जा तफ़सील बि पिया आहिनि हाणे आउं ॻाल्हि कंदो हलां त साईं मोहम्मद इदवीस डाहिरी साहिबु आहे पंहिंजो हिन कंडियारे जे पासे जो किथे जो अलहमिल्ला हुन तफ़सील लिखियो आहे तमामु हिकिड़ो सुहिणो नवनि जिल्दनि में अलाए घणनि में सतनि अठनि नवनि जिल्दनि में आहे ऐं उहो इंटरनेट ते लॻाए छॾियोसि अहमदुल्ला उहो तव्हां पढ़ी सघो था सिंधी में तमामु सुठी सुहिणी सिंधी में उहो लिखियो पियो आहे त मोहम्मद इदरी साहब असांजा आलिम आहिनि अलहमदल्ला हीअं कोन असांजे पीर जो पंहिंजो आहे मुरीद की न आहे की हुनजो मुरीद आहे की हुनजो न इहे आलिम आहिनि हुननि जो अदब करणु लाज़मी आहे पोइ कंहिंजा बि पूरी कहिड़े बि सिलसिले सां वास्तो उहे इल्म था असांखे पहुचाइनि अहमदिला नवनि ज़िला अलाए घणनि में आहे त मूं पाण ॾिठो आहे मूं डाउनलोड करे पाण रखियो आहे अहमदिला ऐं पढ़ंदो आहियां कंहिं कंहिं महिल हुनखे बि पर तमामु इल्म जी ॻाल्हि आहे तमामु सुहिणे नमूने सां हर ॻाल्हि खे तफ़सील सां पंहिंजो सम्झाए थो हाणे उहो बि आहे ऐं क़ुर शरीफ़ ॿियो वरी जेको पढ़ी ऐं विधो आहे ऐं साईं पंहिंजा जेके आहिनि सनंदी साहब जेके आहिनि टंडे मोहद ख़ान वारा हुननि बुज़ुर्गनि मां साईं लिखियो आहे हुनजो तफ़सीर या माना माना वारो क़ुर आहे त उहो जेको आहे कंहिं पढ़ी वरी उहो बि विधो आहे इंटरनेट ते पढ़ियल आहे यानी उहो तव्हां ॿुधी सघो था पंहिंजो उहो पढ़ी ॿुध ॿुध रखियो अथऊं सिंध में इहो तमामु सुठा कमु थिया आहिनि ऐं टियों कमु जेको सुहिणो थियो आहे साईं ताज ताजमहम अमरोठी साहिबु वारो तर्ज़ुमो उहो बि साईं वारनि पंहिंजा असां बुज़ुर्गनि वीचारनि दोस्तनि तव्हां सुहिणे नमूने उहो विधो आहे हुन में पढ़ी विधो आहे यानी कुरान शीफ़ जेको पढ़े थो सो सुदेश या को ॿियो आलिम आहे असांजो छा चइबो आहे कारी आहे तमामु सुहिणे आवाज़ में उनजो लफ़्ज़ आहे उनजो क्रच आहे ऐं तर्जुमो सिंधी में जेको पंहिंजे कंहिं दरेशन पढ़ियो आहे पंहिंजो साईं आहिनि असांजो पिताफ़ी साहब फैज़म या उन्हनि जे कोशिशुनि सां कहिड़ा आहिनि वीचारा वेठा आहिनि अलहमदिल्ला के महिनतूं कनि पिया इहे ॻाल्हियूं इहे विझनि पिया त इहा तमामु हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे माण्हू खे ख़बर हुजे भई किथे शइ आहे उहा माण्हू पंहिंजे हुन में हितां जा मोबाइल थियनि था या ॿिया गाॾी में हलो था घुमो था फिरो था हुन में लॻाए छॾिबी माण्हू वटि ॿुधंदो त जो क़ुर शरीफ़ जी ॻाल्हि आहे हू तर्जुमो आहे न हीअ हीअ लिखत आहे साईं मोहम्मद इदलीस ॾहारी साहिब जो जेको क़ुर शरीफ़ आहे सो तफ़सीर नवनि जिल्दनि में जेको उहो ॼण लिखियलु लिखियलु आहे ऐं हू जेको आहे सो पढ़ियलु आहे ऑडियो आडियो में आडियो चइबो छा जेको सौथी आहे यानी आवाज़ु आहे हुन में त उहो तव्हां बि ॿुधी सघो था त इहे ॻाल्हियूं आहिनि त उहे माण्हू वाक़फ़त रखे अॼुकल्ह जे ज़माने में हाणे हिते अॻे बि ॻाल्हि कईसीं त कदा थी कदा जो लफ़्ज़ चयोसीं पिए त मुख़्तलिफ़ माना में कदा माना हिते हज़रत याकूब पंहिंजी ॻाल्हि जी दिलि जी ॻाल्हि पूरी कयईं पर कदा जेको अलाह ताला कदा ऐं क़दुरु जेको मक़दूरु आहे उहो थियो ऐं ॿियो ॿियो जेको फरमाइदो जेको हू इल्म वारो हो ज़ू इल्मु हुयो मतिलबु त ज़ू माना वारो यानी इल्मु वारो इल्म वारो हुओ त चइबो आदत नालो ज़ुलूत वाहिद पंहिंजो छा मच्छी जो साहब जेको ज़ू ज़ू इन माना हज़रत उस्त्मान ग़नी रज़ीला तुल इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए थो जेको असां हुनखे सेखारियो यानी वही आहे असां त असां वटि न बि आहिनि हज़रत याकुलाम न बि आहे रसूल आहे ऐं पंहिंजो हज़रत इसाक अल इस्लाम नबी आहे हज़रत इस्माहिल इस्लाम नबी आहे असां वटि हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम नबी आहे तौरात वारनि वटि ही नबी न आहिनि पंहिंजो हीउ रुगो पेट्रार्क आहिनि यानी जिद जिदनि जी अर्ज़ु कयोसीं छो जो हू ॻणनि था हज़रत मूसा आल इस्लाम खां वठी त न नबी उतां ई खां अॻियां जेके आहिनि ॼण हुननि जी माना में नबी कोन असां वटि नबी आहिनि अलहमदिला त भई इहे ॼण अलाह नबूअत जेका अचे थी अंबा अम्बायल ग़ैब अलाह अलाह ताला हुननि खे इल्मु ॾिए थो ग़ैब जो वही जे थ्रू जो मार्फत भई इस्लाम इहो मार्फत जबलाम कीअं बि उनजो ज़िक्र आहे में त टिनि तरीक़नि सां अलाह ताला कलाम थो करे डायरेक्ट कलाम करे परदे जे पोयां करे या वही पंहिंजो मोकिले सां मोकिले कहिड़े नमूने सां वियो तरीक़ो थियनि था पर याकूब अल अलॻि न बि आहे पर हिते हाणे हिकिड़ो अर्ज़ु इहो कयूं त अलाह ताला जेको इल्मु ॾिए थो उहो पंहिंजे पाण वटां ॾिए थो ईअं कोन उहो असां जहिड़ा आहिनि बे इल्म आहिनि जहिड़ा असीं बे इल्म आहियूं जाहिल तहिड़ा न बि आहिनि जाहिल ई ॻाल्हि मतिलबु त आहे अॼु अजाई उहो असां जहिड़ो भाउ आहे असां इल्मु हुन वटि कोन्हे इल्मु हुननि खे आहे उहो अलाह ताला वटां मिलियलु आहे उहो जेतिरो बि इल्मु आहे पोइ ईअं न आहे मतिलबु ॻाल्हि का तमामु वाज़ु कोन्हे हज़रत याक़ूब अल जे ज़हन में अलाह ताला इहो कोन ॿुधायोसि किथे वेठो आहे छा आहे हुते वञू ॻोल्हि त हिकदमि ॻोल्हे वञे आहे वीह साल छा लॻंदा पर उनखे ख़बर कोन्हे पर एतिरो उनखे ख़बर आहे हर हर हर क़ुर क़ुरान में अचे थो त हू मञे कोन थो त को बगड़ खाई वियो आहे बसि इहा ॻाल्हि हुनखे पकी आहे उहो अलाह ताला वटां हुन वटि इल्मु एतिरो आहे पर हिते चए अॻिते वरी जंहिं पढ़ंदासीं आयत त फोक कुल ज़ी इल्मिन आलिम हर हिकु इल्मु इल्मु ज़ी इल्मु खे हू ज़ू इल्मु ई ज़ी इल्मु ज़ी इल्म खां मथे ॿियो फोक उन खां मथे आहे ॿियो यानी हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जो इल्मु जेको आहे याक़ूब इस्लाम जे इल्म खां थी सघे थो मथे हुजे हा पर अलाह जो इल्मु सभिनी खां मथे आहे पर ईअं माण्हुनि जो बि इल्म जा दर्जा आहिनि हिकिड़ो ॾिसो मैट्रिक थो करे उहो बि इल्मु वारो हिकिड़ो बी ए थो करे उहो बि इल्मु वारो एम ए थो करे सो बि इल्मु वारो पी एच डी थो करे सो बि इल्मु वारो वरी पी एच डियूं पंज सत वीह करे थो वठे उहे इल्म वारो डॉक्टर बलोच बि इल्म वारो असांजो अहिड़ो जायल माण्हू बि इल्म वारो पोइ हाणे हिन जा दर्जा थियनि सभिनि जा माण्हुनि जा दर्जा हाणे हिकिड़ो एठि जाम वोट जेको आहे हिकिड़ो किताब लिखी वेठो डॉक्टर बलोच ते तनक़ीदूं कंदो त पोइ उहो बि इल्म वारो पाण खे सॾाए थो वीचारो पोइ हाणे भले पियो सॾाए पोइ असां पाण खे जायल माण्हू इल्म वारा आहियूं भई अलाह ताला जेको थोरो ॾिनो आहे ज़रो पोइ जिते drink deep touch it not जेका अंग्रेज़ खे वीचारे चयो चई छॾियो छा उस नालो चई त जेको आहे little learning is dangerous thing असांजी जेका लिटल लर्निंग उहा ख़तरनाक थोरो इल्मु हूंदो माना बक बक बक बक बक चिते पंहिंजो हुन में छा चइबो आहे दखी खाली आहे उहो हुन में खुड़के थी घणी सम्झो अंदरि पेट में को इल्मु को आहे कोन को सीने में को इल्मु आहे कोन को ऐं पंहिंजो ॼठ को नमूनो पोइ बसि वठि वठां हला हलां बसि पाण चवंदो असांजी ॻाल्हि मथे थिए बसि पोइ हीअं थिए पोइ हीअं थिए हीअं थिए हीअं आहे पोइ थिए थो असां वटि पोइ अहिड़े नमूने सां पर पोइ अलाह ताला हिते ज़ी इल्मु हुन ॿियनि खे बि चयो आहे त उहे बि इल्मु वारा आहिनि अलाह ताला हुननि खे इल्मु ॾिनो ज़ू इल्मु ज़ी इल्मु त इहो अहिड़े नमूने सां वलाखिन अक्सरनास लाइन पर घणा माण्हू जेके आहिनि इहा ॻाल्हि नथा ॼाणनि हाणे ॾिसो न अॼु जहान में केतिरा माण्हू आहिनि साईं न बि हिनखे इल्मु कोन्हे को जो गो कोन्हे को हू कोन्हे केतिरी वाह वाह केतिरी वठ वठां हण अरे भई तव्हांजो नालो हिते लिखियो पियो अथव पंहिंजो वला किन अक्सरनास लाइन तव्हांखे इल्मु कोन्हे भई नबीनि जो इल्मु तव्हांजे इल्म खां मथे आहे चल चओ नबी असां जहिड़ा आहिनि असांजे नंढे भाउ वॾे भाउ असांजे पीउ जहिड़ा आहिनि असांजे पीउ खां घटि आहिनि लाहौल वधा कोत ला बिला मतिलबु त अहिड़ो ॻाल्हि करण जेका ॻाल्हि न सुणे जेका सुहिणी न लॻे सुठी न हुजे त नबीअनि जा जहिड़ा थी विया हुया ताईं तव्हांखे पादर जी ख़बर कोन्हे भेण तव्हांखे पंहिंजे पेर जी ख़बर कोन्हे चए पंहिंजो चाहे आसमान जी ॻाल्हि था करियो पेरनि जे हेठां छा आहे उहो जेको चयो कंहिं शाइर वीचारे गए भर पुश्त पाए ख़ुदि नबी न गए छा चई आसमान ते थो करे वञा ऐं कंहिं महिल पंहिंजे पेरनि जे हेठि में छा पियो अथमि इहा ख़बर कोन्हे मूंखे चइबो चिराग थिले अंधेरा जेको चइबो आहे हेठां तरे में पंहिंजो पछड़ूं भरियूं पियूं अथई ऐं पंहिंजो ख़बर कोन थी पई ऐं बाक़ी आसमान जूं ॻाल्हियूं थो करी त मुंहिंजो इल्मु जेको आहे सो नबियनि जे इल्मु एतिरो आहे या नबियनि जो इल्मु एतिरो आहे जेतिरो मुंहिंजो इल्मु आहे अला हॉल वाला बिल हाणे घणा पहिरियां थिया आहिनि हींअर बि पंहिंजो पंजाब जेको आहे घणी इन में जिठियूं थो करे हिकिड़ा पैदा कयो अथसि उहो चए थो बसि जेके असाब सगोरा हुआ उन्हनि खे हुनजे नाले ते चए मूंखे एतिरो बि इल्मु आहे बसि जेतिरो हुननि खे हो ऐं फतवा ॾेई सघां थो ऐं वीक करे सघां थो अहिड़ा आहिनि माण्हू हिकिड़ो अछासि नालो पंहिंजो हिते घुमनि पिया घणा यानी हिकु ॿी खां वधीक बसि बसि अहिड़ियूं जुछियूं आहिनि बसि अलाह पनाह में रखे पंहिंजो अलाहनावर हाणे फरमाए थो अॻिते वलमा दाणे दाख़िल थिया हुते पहिरियों बिहर वला दा यूस हाणे <coughs> यूस अचनि था पंहिंजो आवा इलाही आ पंहिंजे भाउ खे पाण ॾह आनाई पाण ॾहें कयईं पंहिंजे पासे हो पंहिंजे हुन सां मिलियो काल इनी अना हाणे चयईं हुनखे आऊं बेशक तुंहिंजो भाउ आहियां हिन ॻाल्हि ते तमामु घणो तवजो छो जो हिते हाणे असीं थोरो डिस्क्राइब कंदासूं त दावत कीअं थी हाणे तौरात में जेको आहे पहिरियों दफ़ो दावत कान्हे दावत कोन्हे पर असां क़ुर कराची में ॾिठो पहिरीं दफ़े हज़रत या यूसुफ़ अलाम चए थो त अञा ख़ैरु मुंज़ली ॾिठो कोन अथव अला तरो न अनी उफिल कयल उहा अञा ख़ैरु मुंज़ली तव्हां ॾिसो कोन था त उहो मापो बि सुठो थो ॾियां ऐं पंहिंजो ठीकु थो ॾियां मतिलबु कार कस कोन थो लॻायां कंहिंखे ऐं पंहिंजो अञा ख़ैरु मुंज़लीन ऐं पंहिंजो महिमानी बि सुठी थो करियां त महिमानी हुनजी कयईं त महिमानी में जिन सां ॻाल्हायूं ॿोलायूं उहो त असां ॾिठो न पहिरियों दफ़ो ई हाणे ॿियो दफ़ो जो अचे थो त हज़रत यूसुफ अल पंहिंजो बिन यामीन अल इस्लाम उनखे वठी था अचनि त हाणे जेको आहे सो वरी दावत थिए थी हाणे उनजो उन ॿी दावत जो जेको आहे तफ़सील त तफ़सील जेको आहे सो तौरात में आहे पोइ चए थो हिन माण्हुनि खे वठी हलो मुंहिंजे घर में तौरात में लिखियलु आहे पोइ असांजा मुफ़सर बि उहा तफ़सील कनि था भई कहिड़े नमूने खाध खाधा पीता थिया या कहिड़े नमूने सां दावत थी हुनजी पर हाणे ऐं ॼण हिकिड़ो मिमल मुख़्तलिफ़ पंहिंजे लफ़्ज़नि में तौरात जा लफ़्ज़ पढ़ंदुसि ॾिघी थी वेंदी ॻाल्हि पर उनजो ॼण इख़्तिसार थो ॿुधायां तव्हांखे त हाणे हीअ जॾहिं पहुता हुते हुनखे गॾु करे सभिनी खे चऊं बाबा हलो हू जेको असांजो वज़ीर आज़म साहिब जो जेको घरु आहे इन मज वञो हुते हुते वठी आया हिनखे हीअ वीचारा ॾिन आहे चई हाणे पैसा खणी आयासीं अॻिते अलाए छा हाणे असांखे घुरंदो अलाए छा कंदो ऐं पंहिंजो हुते ॾिना चयूं पर जीअं त मां तव्हांजी महिमानी आहे तव्हांजे हिते यानी थी महिमानी पाण चवंदा आहिनि महिमान महिमान काल मां थी आयो आहीं माना जेल मां थी आयो आहीं पाण चवंदा आहिनि सिंधी में बि चवंदा महिमान हुओसि सरकार जो महिमान हुउसि माना जेल में कटे आयो आहे त हीअ चवंदा आहिनि महिमानी थो करे हीअ अलाए छा कंदो कहिड़ी कंदो कमु हाणे हुते वञनि था ॾिजनि था ॾक ॾकनि था तौराती हलकियल आहे पोइ हाणे वञनि था पोइ हुते विहारींदा आहिनि की विहो विहो पंहिंजो वरी आज़म साहबु अज़ीज़ मिस्र अचे थो तव्हां वियो अड़े छा कंदो तव्हां अज़ीत मिस्र पैसा विझी छॾियऊं असांखे पोइ हुन वटि वञनि था थोरा मिल त स्टूअंट जेको हुनजो हुयो यानी जेको अज़ीज़ मिस्र जो जेको ख़ासि माण्हू हुओ उन वटि विया ऐं वरी चऊं दरवाज़े ते बीह हुनखे चऊं साईं असांखे नौकर खे बि चवंदा साईं हाणे असीं न वॾेरा जेके असीं वेंदा आहियूं पंहिंजा कलेक्टरनि वटि ऐं डी एस एसपीअ वटि ऐं दूर फसाद ऑफिसरनि वटि त हुनजो जेको <laughs> हूंदो आहे प्यान जेको ऐं हुनजो नाइक जेको सुबुह सां सां असीं हुनखे हथु ॿधी हुनखे साईं साईं साईं हीअ फलाण फलाण हा वाह हा उहो वरी <laughs> हूंदो बि चट खाते जो माण्हू पर साईं उहो नाइक आहे प्यान आहे हाणे वॾे हुनजो वॾे साहब जो हाणे पोइ असां जहिड़ा मुठा आहिनि हुनजे अॻियां पोइ हथु ॿधी वीचारा हुनखे चवंदा स्टूडेंट खे चवंदा हुन जेको बानू आहे हुते हुनखे चवंदा साईं असांखे पैसा ई जेके आहे से असां खणी आया पंहिंजो विझी छॾियल आहे कीअं ग़लती में अची विया हलिया ऐं असीं हाणे खणी आया आहियूं उहो बि त हुन चयो न न असांखे पंहिंजा पैसा पहुची विया हलिया इहे तव्हांखे अलाह पैसा ॾिना आहिनि सुभाणे दादा इहो जन तौराती लिखियलु आहे पोइ असां वटि चवनि त मुफ़सर चवनि क़रशी में ज़िक्र न आहे हिन ॻाल्हि जो छा थियो छा न थियो पर असांजा मुफ़सर चवंदा त याक़ूब अल खे चयो पंहिंजे पुटनि खे त इहे पैसा हुनखे मोटाए ॾिजो वञी पंहिंजो थी सघे थो ग़लती सां पइजी विया हुजनि हलिया इन करे पैसा पोइ हिते ई ऑफर कंदा साईं पैसा इहे असां वटि आहिनि पंहिंजो असां खणी आया आहियूं मोटाए ॿिया पैसा आंदा अथऊं इहो असांखे फादर न हणिजो असां विड़जो न ईअं मतिलबु त दिलि में इहो चयाऊं कोन हुनखे भई चवंदो न न तव्हां वियो हिते ऐं पंहिंजो अची अजीज़ मिस्र अचे थो बसि तव्हां तव्हांजी अॼु महिमान आहे हिते अड़े भला महिमान कहिड़ी थींदी ॾंडनि सां जूतनि सां की वाक़ई महिमानी आहे हुनखे डपु बि आहे दिलि में पंहिंजो हाणे हज़रत यूस अल इस्लाम अचे थो भले हाणे साईं पहुची वियो हलियो चए वाह अची विया आहियो चए पंहिंजो हीअं आयो जेको तव्हांजो पंहिंजो भाउ जेको तव्हां मूंसां ॻाल्हि कई हुई त हीउ तव्हांजो नंढो भाउ आहे उहो हीअ आहे चए हा साईं इहो आहे चए हा पुटु तूं ख़ुशि आहीं चए हा असीं आऊं ख़ुशि आहियां हुन में ईअं क़ुर तौरात में लिखियईं चई त पुटु तूं ख़ुशि आहीं चए हा आऊं ख़ुशि आहियां चए तूं भलो भलो थियो वियो हा चए पोइ हीउ फलाणो हिते वेह हीउ फलाणो हिते वेह ऐं वॾो जेको रॉब आहिनि हुनखे विहारियईं हुन सां गॾु पंहिंजे स्म सां चए हा हिते ई ॿई ॼणा गॾिजी वियो हीउ फलाणा हीअ हीउ हिते वेह हीउ हित वेह चए हीउ हित वेह हीउ हित वे चए हिनखे कीअं ख़बर पई त हीअ असांखे गॾु वेठो विहारे जेके असीं हिक ॿिए जा भाउर आहियूं माए था पुटनि पीए था उन्हनि खे ई गॾु थो विहारे हिकु गॾु थो विहारे हुनखे गॾु थो विहारे हा हाणे अची आख़िरि में हज़रत बिन यामिन चए थो तुंहिंजो भाउ जो तूं अकेलो चए त साईं मुंहिंजो भाउ हो पर वियो हलियो अलाए हलियो मुंहिंजो गुज़ारे वियो या बग़ैर खाई वियो छा जेके बि चईं तूं चयईं त भला पोइ आऊं तुंहिंजो भाउ थिया चईं साईं तूं पंहिंजो तूं तमामु वॾो माण्हू आहीं <laughs> मुंहिंजो भाउ तूं तोखे पर अकते मुंहिंजे पर जेको अलाह लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा असांजा मुफ़सर चवंदा जेको राहील ॼणियो सुहान याक़ूब अल इस्लाम जे लाइ जेको राहील ॼणियो सो त नथो थी सघे सुहान असांजे पीउ साईं पघारे लिखियो पंहिंजे भाउ भाउ राम शाह राम राम राम राम शाह खे संस भाउ नंढो हुनखे लिखियईं चईं त जेको पुटु पंहिंजे साईं मरदान शाह छा नालो अॻे जो शाह मरदान शाह जो जेको तूं ऐं आऊं आहियूं बसि हाणे ॿियो को पुटु ॼण छो जो तूं गुज़ारे वियो हलियो हाणे ॿियो को थींदो कोन त तूं मुंहिंजो भाउ आहीं आउं तुंहिंजो भाउ आहियां हज़रत साईं सिबकतला शाह लिखियो हुयो लफ़्ज़ पंहिंजे भाउ खे जेल में जॾहिं हुयो त अहिड़े क़िस्म जी मतिलबु त हिकिड़ी ॻाल्हि इहा हिकिड़ी वॾी वॾी फहम जी ॻाल्हि आहे दरख जी ॻाल्हि आहे जो हज़रत साईं सिबकतला शाह अहिड़ो लफ़्ज़ु लिखियो पोइ साईं रहम अली शाह वीचारो हुयो मजबूर हो अंग्रेज़ हुनखे वेठो वेझा छा चइबो आहे हथ में बसि ईअं खयो बीठा हुआसीं पोइ वीचारो कोशिशि करे बि थो वञा बि पर वरी हुनखे वञणु कोन ॾियनि पोइ चए साईं हुनखे हीअं थियो हूंदो हीअं थींदो घणो ॻाल्हि पर उहा ॻाल्हि आऊं कोन थो करियां वधीक हाणे पर हिते ॼण जी चयईंसीं राहील जेको ॼणियो या ख़ूब अलाए इस्लाम जा उहो त को थी कोन थो सघे ठीकु आहे हाणे जीअं था करियूं जो पंहिंजो सभु तौरत में आहे त हुननि खे अलॻि अलॻि विहारियईं हीअ पाण अलॻि विहारिया पोइ छो जो जेके कबती आहिनि उहे रेसिस्ट आहिनि उहे चवंदा आहिनि रेसिस्ट आहिनि ऐं उहे ॿियनि सां गॾु मानी न खाईंदा आहिनि जीअं पाण अछियूं त पाण वटि हिंदुस्तान में हूंदा आहिनि हिक ॿिए सां खाईंदा कोन पोइ जे कोन खाईंदा पर हाणे टेबल तां हज़रत यूस अल जे खाधो मोकिले पियो पोइ हुननि हुनखे मोकिले पियो हिन खे मोकिले पियो हिन खे मोकिले पियो हुनखे मोकिले पियो पर जेको बेन्यामीन खे जेको मोकिले पियो सो पंजूणो पियो मोकिले यानी जेको ॿियनि खे मोकिले पियो उन्हनि खां पंजवीह माण्हू वीचारो केतिरो खाईंदो <laughs> पर हुनखे पंजूणो पियो मोकिले योजन तौरु आदमी लिखियलु आहे बराबरि पोइ असां वटि असांजा मुफ़सर हिन ॻाल्हि खे चवंदा त उहो हज़रत रत अल सां हुन सां गॾु वेठो ऐं उहो गॾु खाधऊं पर हाणे अकेलो वरी पोइ पाण हिन सां मिलंदो ॿियनि माण्हुनि खे अलॻि अलॻि करे पोइ हाणे उते आ वाह इलाही अखाओ जी माना इहा आहे त हाणे सभिनी सां गॾु मिलियो कचहरी थी सॼी माण्हुनि सां पर पोइ वरी ख़ुलासो हुन सां मिलंदो चवंदो आ तोसां ॻाल्हाईंदुसि ॻाल्हाइण थो चाहियां चई मूंसां ॻाल्हाए पियो हाणे ॿियनि जे रूबरू न पंहिंजे मुंहुं उते अलाह ताला लफ़्ज़ लिखियो आहे जेको अलाह ताला जो लफ़्ज़ कोन त सचो आहे त चवे थो आ पंहिंजे भाउ खे पाण ॾे कयईं यानी पंहिंजे तरफ़ हुनखे जाइ ॾिनई काल इनी अना हुनखे पंहिंजे मुंहुं भले ॿियनि जे साम्हूं खणी चयो हुजेसि त आउं तुंहिंजे भाउ जे बराबरि भला तुंहिंजो भाउ कोन्हे त आउं त थियां ईअं कई चयो हुजेसि महफ़िल में पर जॾहिं पंहिंजे मुंहुं वरी अकेला थिया पाण में ॿई ॿाहिरि मिलिया उते हिनखे घुराई वरी पंहिंजे हुन में ठीकु आहे कंदो हाणे अहिड़ो को ख़तरो कोन्हे मारे छॾींदो छा कंदो उते मिलियो आहे त चवंदो इन बेशक ॿ दफ़ा इनजो भाउ रा राहील अल इस्लाम जो पुटु जेको तूं आहीं आऊं आहियां ॿियो यूसुफ आऊं आहियां सुभाणे अलाह हिते ॼण ॻाल्हि हिक ॿिए खे सम्झ में आई चए पोइ कीअं थियो कीअं थियो कीअं थियो पंहिंजा मुफ़सर जेके आहिनि से असांजो तफ़सील ॿुधाइनि था पंहिंजे हुनजे पुट जा नाला पुछियईं बिन यामीन अल इस्लाम खां त तूं त घणा पुट आहिनि चई मूंखे ॾह हेॾा घणा पुट तेसीं थी विया पोइ चई हिन नाला छा रखिया अथई चई नालो मूं हीउ रखियो आहे चई छो माना रखियो अथई चयो यूस जे यादि में अलाह तमामु सुहिणा मतिलबु ॻाल्हि आहे चई ॿियो पुट जो नालो छा रखियो अथई चयो हुन नालो हीउ रखियो अथऊं चयो छो रखियो अथई चयो यूसफ जे यादि में हिन हिन माना उहे नाला आहिनि पोइ तफ़सीलनि में लिखियल आहिनि पंहिंजो सहल बी जे या या कुर्त बी जे या पंहिंजे ॿियनि जे मूंखे यादि कोन्हे करण करण में पर हुनजा नाला मुंहिंजा पुटनि जा नाला मूं हीअं रखिया आहिनि हीउ रखिया आहिनि हीअ रखिया आहिनि हीअं कया आहिनि पर हुननि जो सभु हर कंहिंजो नालो यानी रिलेटिड विद समथिंग उहे त यूस अलाम यादि में उनजे ख़्याल में हुनजे सुभाणे लाइ पोइ हाणे पाण में ॼण मिलनि था उते अकेला पर चवंदो हाणे तूं चुप करे वेहिजा जिते मूंखे बिन यामीन अल इस्लाम चए थो हुनखे मूं खे हिननि सां न मोकिल चए पोइ भला कीअं कयूं तदबीर भला च तदबीर पोइ अहिड़ी थींदी जो पंहिंजो मूंखे एतिरो <laughs> करे रस्ते में वरी माना माना जिठियूं कनि छो त हीअ माण्हू आहिनि ॾींंगा हाणे नबी जो औलाद आहिनि अलहमदल्ला पर हाणे आहिनि ॾिंगा माण्हू ऐं ॾुखिया माण्हू आहिनि ऐं पंहिंजो कंहिं वक़्तु कंहिं शैतानी ख़्याल में कंहिं वक़्तु रामानी ख़्याल में पोइ चए मूंखे हिन सां न मोकिल पर जेका बि पोइ तदबीर पोइ अलाह ताला उहा तदबीर थी करे थो हिकु किदनार यूस असांजो किदनार पोइ हाणे वरी असां जेको मुफ़सिर मूं जेको अॻु में इहो अर्ज़ु कयोसीं त इहा ॻाल्हि इन ते जॾहिं ईंदासूं त इहा ॻाल्हि कंदासूं त पंहिंजो हींअर मुंहिंजा टीह मिंट पूरा थी वेंदा हलिया हिन करे पोइ इहो उहो खणी कंदुसि इहा ॻाल्हि पर इहो जेको चवंदा भई इहो यूस कोन ॿुधाए ॿुधाए थो न सिधो लिखियो पियो आहे क्रांसी में त इन अना अखूक हाणे अलाह ताला कूड़ो थियो ऐं तई सचा थियो त न हुनखे ॿुधाई कोन्ह को त आउं तुंहिंजो भाउ आहियां हीअं कोन आहियां पंहिंजो पोइ इहो हुनखे ख़बर कोन हुई ऐं अहिड़ो को सो हुन कोन विधो हीउ कोन विधो हू कोन विधो यानी पंहिंजूं हिकिड़ियूं माना भई क़ुरान शिव जी माना आहे तौरात जी माना आहे उहे ॿिन्ही ॿिन्ही मज़ा उहे ॿई गॾु इहे आहिनि त भई हुन ख़्यालु कयो कहिड़े नमूने सां रोकियां पंहिंजे भाउ खे जो हिन सां गॾिजी न वञे छो जो ख़तरो आहे हिनखे विच में रस्ते में छो जो हिन सां विढ़ंदा हिन सां छा कंदा हिन सां झुटियूं कंदा हिनखे ताना ॾींदा हिनखे मेणा ॾींदा अलाए छा चवंदा इन करे या मतिलबु को वरी ॿी ॿीं का प्लैन कनि जेसिताईं हू पंहिंजो नादम नादम न थियनि जेसिताईं बख़्शिश न घुरनि अला खां तेसिताईं हिनखे पधरो नायक करणो त ऐं पंहिंजो तव्हांजो भाउ आहियां यूसुफ या या खुले जो पुटु आहियां तव्हांजो बिनमिन जो भाउ आहियां तव्हांजो भाउ आहे तेसिताईं कीअं थो ॿुधाए सघे तेंसि ताईं हिनखे रोकणो आहे ऐं पोइ वरी पंहिंजे पीउ वार साहिब खे बि घुराइणो आहे